Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Имам едно прашање за сите вас. Прашањето гласи, дали сакате да размислувате? Поточно кажано, дали сакате со своја глава? Дали сакате да му верувате на човек, да следите човек, односно да одите по патот на човек. И тоа грешен, смртен човек, се мисли. Сакате ли не сакате? Знаете, од оваа црква, <clears throat> пред повеќе од 20 години, голем дел од врниците отидоа, заминаа по патот на еден грешен и смртен човек. Подосно се докаже дека тој бил масон и така натаму, што секако не им служи на чест. Дали ние сакаме да бидеме такви? Дали сакате да ми верувате мене, значи, самите да не проучувате ништо, туку оно што јас го кажувам, да го прифакате здраво за готово, дека е така. Да се подсетиме на еден познат текст. Дела на апостолите, која глава? Ако ми ги читате мислите, <laughs> да. Борче ми ја прочита мислата исправно, но не сакам само Борче. Се секавате пред две саботи, не слушнав точен одговор за тоа кога започнале 2300 години според адвентистичкото толкување, освен од борче, што не се важи. Значи, најбитното пророќство, најбитниот стих за адвентисти на седмиот ден е нешто во кое што, за кое што денешни адвентисти не се многу-многу подковани. Што имаме во дела на апостолите 17 глава? Значи, ја погодивте главата. Кој стих? Ако размислувате, вие самите ќе ја кажете и главата и стихот што мислам да ги прочитам. Единаести стих. Да, точно. Успешно ги читате моите мисли до сега, значи размислувате. За некои евреи од јудејската синагога во Верија, доктор Лука запишал, овие беа поблагородни од солуњаните, значи од солунските евреи, тие го примија словото со голема усрдност и секој ден го проверуваа писмото. Значи, не вели еднаш неделно го проверуваа писмото. Значи, истиот ден во саботата, кога ја слушнале Павловата проповед, после тоа дома ќе проверувале писмата да видат дали е тоа така. Туку секој ден го проверуваа писмото за да се уверат дали е тоа така. Много интересно. Заради ова биле благородни, заради ова биле пофалени. Нешто му веруваа на апостол Павле, здраво за готово, туку затоа што секој ден го проверуваа писмото дали е тоа така. Колку пати во седмицата, браќи и сестри, ние го отвараме Светото Писмо? Колку пати, освен саботниот ден, го отвараме Светото Писмо? Колку пати дома, значи не во црква, дома, го отвараме Светото Писмо? Прашање за кое што секој еден од нас нека си даде одговор самиот на себе. Пред две саботи започнав една тема што денес сакам да ја завршам. Која е важноста на библиските преводи, дури и тогаш кога тие се разликуваат од изворниот текст? Мнозина знаат да се затрчаат и да речат, а, погрешен превод. Значи, кога преводот се разликува од изворниот текст, склони сме веднаш да кажеме погрешен превод. Меѓутоа, во Библијата редко постојат погрешни преводи, односно преведувачки грешки. Оно што се нафатил да преведува Библија, тој го познава и изворниот јазик, и јазикот на кој што преведува. Постојат некои изрази на кои што на сите преведувачи не им биле познати. Например, што значи левијатан. Некои напишале крокодил, Иеко контекстот на описот на тоа животно неќе да е така. Некои се откажали и едноставно го препишале еврејскиот збор левијатан. Други тоа го направиле со еврејскиот збор бехемот. Некои го превеле со змеј, што не е погрешно. се работи за диносаурус. Меѓутоа, кога да преведувачите не им бил јасен изворниот текст или некој избор, тие или го препишувале непреведен, или во многу редки случаи ќе го превеле со нешто што тие мислат дека значи, иако и самите не биле сигурни. Тоа се многу редки случаи. Но обично се вели <clears throat> дека <clears throat> некој текст е погрешно преведен, тогаш кога догматски или доктринално не ни одговара таквиот превод, но тоа не е преведувачка грешка. Пример. Откровение 1.10. Што треба да стои во преводот? Господов ден или неделен ден? Откровение 1 глава 10 стих и бев во духот, во кој ден? Вели апостол Јован. Во Господовиот ден бев понесен од духот, вели овој превод. Како велат вашите превод? Некој вели неделен ден, други имаме друга опција. Или Господов ден, или неделен ден. Како стои во изворниот текст? <laughs> Како? Господов ден, точно. Мегутоа, дали изразот неделен ден е погрешен превод? Внимајте што прашувам, дали е погрешен превод? Значи, не прашувам дали Јован бил ова визија ја примил во недела, туку дали преводот е погрешен. Преводот не е погрешен, туку е динамички. Значи, во Библијата многу често постојат динамички преводи на некои текстови. Тоа е така затоа што на грчки неделата така се вика Господов ден, со векови на назад и било кој да го прашате и на други јазици. Пример на француски диманш и така натаму на, на романски како е недава. Господов ден. Значи, не е крив преведувачот ако тој, знајќи дека неделата така се вика на, тој, на изворниот јазик, го превел текстот како недела. Меѓутоа, ако ние знаеме дека изворниот текст буквално значи Господов ден, тогаш може да се постави прашањето дали на вистина е недела, или од кога на грчки јазик тој ден се вика така, или дали може би се однесува на некој друг ден. Значи, сосема друго е како догматски ќе го толкуваме текстот, за да разбереме за кој ден станува збор, дали за сабота, недела или за нешто трето, а сосема друго е да речеме дека се работи за погрешен превод. Не е преводот погрешен, преводот е динамички. Можеме да најдеме еден куп вакви примери во Библијата, каде што некој текст се разликува од оригиналот, затоа што не е буквално преведен, како оригиналот, тука е динамички преведен. Таков пример, да не должиме со други, е споменатиот од Данијел 8.14. Во некои преводи, како што видовте пред две саботи. Во некои преводи, изразот вечери и утрени беше преведен со денови, што беше во англискиот превод, или некаде со денови и ноки, како што беше во српскиот превод на Джуро Даничич, значи некаде само денови, некаде денови и ноки, а во поголемиот број преводи со вечери и утрени, значи буквално како во оригинал. Прашањето беше дали се работи за погрешен превод. Дали ако преведувачот, како повеќе англиски преводи, ако преведувачот наместо вечери и утрини запишал денови, дали е тоа погрешен превод? Зошто не? Затоа што вечер и утро прават еден ден меѓутоа не е буквален превод. За да биде буквален, еврејскиот израз требал да биде преведен со вечери и утрини. Наместо буквален имаме динамички превод. Ако тврдиме дека се работи за погрешен превод, а тие што така тврдат, заклучуваат исто така дека адвентизмот е погрешен. Зошто? Бидеќи вечери и утрени никогаш не може да ги претворите во години. За да биде 2300 години. Деновите треба да бидат запишени во Библијата како денови, за да можете по принципот ден за година да речете дека се работи за 2300 години. Да имате основа за такво толкување. без да постои превод кој што вели денови, кога сите преводи би велеле вечери и утрини, тогаш ние може да речеме вечери и утрини се денови, па деновите, значи во два потега, па деновите ги толкуваме како години, ама во тој случај тоа што го сметаме за пророчки символ не е запишено во Библијата, туку нашето толкување го земаме за пророчки символ. Во тој случај деновите би биле само наше толкување на вечерите и утрата, а не би биле пророчки символ употребен во самото писмо. Не знам дали би разбирате, <laughs> да не случајно зборувам шпански. Ако некој не разбира, еве, ви давам слобода да ме прекинете слободно и да прашате зашто зборувам. Ако во англиските преводи не постоеше изразот денови, адвентизмот никогаш немаше да настане. Ако се работи за погрешен превод, тогаш адвентизмот е погрешен. Но обратно, ако Господ сакал да се појави адвентизмот и адвентното движење, а едно е сигурно Господ секојаш сака да се случуваат пробудување, па луѓето да се пробудат и да се поттикнат да ја прочуваат Библијата. Ако се случува такво нешто, тогаш можеме со сигурност да кажеме дека Господ сака тоа да се случува. Господ сака луѓето да дискутираат, да зборуваат за Библијата. Како што тоа се случувало со тие големи верски пробудувања и во времето на протестантската реформација, и во 19. век во врска со пророштата за второто Христово доаѓање и крајот на светот. Што мисле денеска, дали луѓето се занимаваат со Библијата? Знаете што прочитав на интернет пред деколку години? Една информација што многу ме воодушеви. Како историски податок беше наведено дека во четвртиот век во времето кога се одржувале првите вселенски собори, обичниот народ во Цариград, трговци, занаечи, тезгаджи, по пазариштата, дискутирале и дебатирале дали Христос е едносушен од иста суштина со Отецот или не. Ги дискутирале оние теолошки теми кои што биле предмет на расправа на самите вселенски собори. Обичниот народ тоа го правил, не свештените лица. Си реко во себе, па не е чудо што, за разлика од западното, источното римско царство трајало уште 1000 години. Мегутоа, што се случило после 1000 години? Зошто, зошто христијанството на овие простори било надвладеано од исламот, или како што вели мајка ми, од турчилукот. А денеска е на поинаков начин. Кога народот не се занимава, обичниот народ, не се занимава со Светото Писмо и со библиските теми, кога ниту верските водачи и свештениците не го упатуваат и не го поучуваат, од Библијата и верските теми, кога сите буквално се заинтересирани само за пари, телесни желби и овоземски интереси, а само си продолжуваат некакви, поточно речено, суеверни, а не верски обичаи, тогаш таквото христијанство е лесен залак и лесен плен за било каков производ на сатаната. Дали се работи за ислам, дали се работи за комунизам, дали се работи за атеизам, дарвинизам и така натаму. Едноставно, народот тогаш е спремен да купи се. Народот што не е просветлен со Библијата, може да го лаже секој, може да го командува секој, може да го јава секој и така натаму. Каква била состојбата со некои западни, западноевропски народи по протестантската реформација? Значи, народи каде што обичните луѓе, обичните селани, обичните занеечи, трговци и така натаму, значи не свештени лица, не проповедници, не теолози, обичниот народ – бил толку заинтересиран за Божијата реч, што само за тоа зборувале, само за тоа се расправале, за тоа размислувале, тоа проповедале, со тоа се занимавале. Замислите денеска да поедете на пазар, да пиберете во Бунјаковец, и да слушате како луѓето по тезгите дискутираат за теолошки теми. Например, како не е точно, еден вели на некоја тезга, не е точно, и ховите сведоци го порекнуваат Христовото значи, божество, некој друг вели, например, дека не е точно, Светиот Дух дали бил личност или не бил личност, или обична сила. Замисля луѓето да се занимаваат со вакви дискуси И тоа на улица, по пазарите. Па да споменуваат библиски текстови, цитати и така натаму. далеко од реалноста во која што живее. Меѓутоа, тоа било случај со многу народи во минатото. За жал само во минатото. Господ сака да се случуваат верски пробудувања. Сака луѓето, обичниот народ, илјадници, да се занимаваат со Светото Писмо, да го проучуваат Светото Писмо, пророштата на Светото Писмо и така натаму. Значи, ако Господ сакал да се појави адвентизмот, тогаш преводот денови за изворниот текст вечери и утрени во Данијел 8.14 не е погрешен превод. Туку нешто што Господ сакал да се случи. Господ во таков случај сакал преведувачите на англиската Библија така да напишат. Зошто? Бидеќи Господ сакал некои протестанти од англиското говорно подрачје да го започнат адвентизм. Ако пак велиме дека се работи за погрешен превод, тогаш адвентизмот е погрешен. Дали во Светото писмо постојат други примери, каде што некој превод се разликува од оригиналот, од изворниот текст, а сепак Светиот Дух го благословува. Јас ви посочив еден таков пример, се секавате кој беше. Послание до римјаните, 11 глава. Ајде отвориме сите таму. Послание до Римјаните, 11 глава. Апостол Павле, знаете, во целата оваа глава зборува за спасението на Израел, за отпадот, слепотијата на дел од Израел, <clears throat> за да на крајот заврши со спасението на целиот Израел и така натаму. Да почнеме од 25 стих. Сакам, браке, за да не си помислите во себе дека сте мудри, Много интересно. Да ја знаете оваа тајна, дека закоравувањето само со еден дел падна врз Израел, додека не влезе полнотата на незнабожците. Апостол Павле како да сакам да, да им каже прво на римските христијани, од кои што подоцна се развил папството и католицизмот, а потоа на сите други христијани, па и на денешните адвентички теолози, немате да се правите многу паметни, мислејќи дека денешниот Израел нема никаква врска со библиските пророќства. Немате да помислите во себе дека сте мудри со докторати по теологија. Бидејќи слепотијата, отпадот, закоравеността, паднал, вели, само на еден дел, само делумно врз Израел, додека не влезе полнината на незнабожците. Значи, да се спасат многу незнабожци, Господ го претворил проклестото на Израел во благослов на незнабожците. Но што вели сега во 26 стих? Откако, значи, ќе влезе полнината на незнабостите? И така целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишано. И сега апостол Павле цитира старозаветен текст. И вели, ќе дојде од Сион ослободителот и ќе ја одврати безбожноста од Јакова. Дали го читате текстот? Дали го читате текстот во вашите Библии? Како? Прочитај го, можеш? Благодарам. Значи, тука вели од Сион ослободителот и ќе одрати безбожноста од Јаков, по стариот превод вели избавителот и ќе острани безбожноста од Јаков. Значи, Овој стих што апостол Павле го цитира, што тврди, самиот цитат, што тврди од Стариот Завет, ќе дојде од Сион избавител или ослободител и ќе ја одврати безбожноста од Јакова. Цитирајќи го овој текст, апостол Павле сака да го подкрепи своето тврдење дека на крајот од времето целиот Израел ќе се спаси. Или со други зборови, апостол Павле тврди, целиот Израел ке се спаси, и тоа дури го нарекува Божија тајна, која што тој ни ја открива. И тоа тврдене го подкрепува со цитатот од Стариот Завет, дека од Сион ќе дојде ослободител, избавител и ќе одврати безбожноста од Јакова. Навистина, ако во Стариот Завет постои ваков текст, дека избавителот, спасителот, ослободителот што доаѓа од Сион, значи повторно од еврејскиот народ, ќе ја одврати безбожноста од Јакова, значи од Израел, тоа што е на вистина, слободно може да се каже дека е пророќство, дека Израел ќе се обрати, Израел целиот ќе се спаси во последното време. Кој текст од Стариот Завет е цитиран од страна на апостолот во оваа глава. Да отвориме таму. Исаја 59, 59 глава. Кој стих? Главата е 59, така. Исаја 59 глава. Кој стих? 20 и 21. Еве како гласи овој превод, овдека во Исаија, ревидираниот православен превод. И ке дојде искупителот за Сион и за синовите Јаковови кои се одвратиле од нечестноста, вели Господ И еве го заветот мој со нив, вели Господ, духот мој кој е врз тебе и зборовите мој што ги вложи во устата твоја, нема да излезат од устата твоја, од устата на потомството твоја и од устата на потомците на твоето потомство, вели Господ, од сега и довек. Добро е внимание на 20 стих. Што вели Исаија? Да го повторам тука овој превод. И ќе дојде искупителот за Сион и за синовите Јаковови, кои се одврателе од нечесноста, вели Господ. Како гласат вашите преводи? Буквално исто, нема некоја разлика. Добро. Дали вака како што гласи текстот во Исаија е истиот како што апостол Павле го цитира во Римјаните? Не е. Точен одговор. Се секјавате што Како гласи цитатот во Римјаните 11 глава? Дека избавителот доаѓа од Сион, а не за Сион, и ќе ја одврати безбожноста од Јакова. Меѓутоа, овде 20 тиот стих вели ќе дојде искупителот или избавителот за Сион и за синовите Јаковови, добро, кои се одвратиле од нечесноста. Дали овој текст го тврди истото, што и текстот што апостол Павле го цитира? Не. Кога апостол Павле би го цитирал текстот вака како што гласи во Исаија, дали би можел вака како што гласи овој текст да ја подкрепи неговата теза дека на крајот од времето целиот Израел ќе се спаси? Не би можел, затоа што овој текст, вака како што гласи во Исаија, вели дека ќе им дојде спасител на сите израелци кои што се одвратиле од, од нечестност. Самиот текст не тврди никаде дека дека ќе биде одвратена безбожноста од Јакова, односно дека нечесниците израелци ќе станат честни. Зошто постои ваква драстична разлика помеѓу изворниот текст во Исаија и цитатот што апостол Павле го цитира во Римјаните. Како? Зашто Павле е евреин? <laughs> како Па Пако евреин би требало добро да, подобро од нас да знае како гласи изворниот текст во Исаија. <laughs> Зашто сепак неговиот цитат, дали он самиот го изменил овој цитат? го извитоперил, така да рече. Дали апостол Павле ги извитоперил зборовите на Исаја, за да му одговараат на оно што тој сака да го докаже, дека целиот Израел ќе биде спасен. Не, апостол Павле го користил преводот на Септуагинта. Значи, неговиот цитат се разликува од изворните зборови на Исаија, само затоа што апостол Павле го цитира преводот Значи, не го цитира еврејскиот оригинал, туку го цитира грчкиот превод на Стариот Завет, Септоагинтата. Единствениот превод што постал во Новозаветно време. Значи, во Септоагинтата, каде што постојат големи разлики воопшто, во однос на еврејскиот текст, например, во Битие се вели дека Адам го родил Сит на која возраст? Секавате, 130 години. Во Септагинтата вели 230. Има еден куп такви разлики. Тоа се битни суштински разлики. Тоа не е мала работа. 100 години помлад или постар. Септуагентата се знае дека во на многу места драстично се разликува од оние еврејски ракописи на старозаветниот текст, кој што ни се познати и обстанале за нас до ден денес, а со кумранските откритија во средината на минатиот век и биле потврдени како веродостоен, изворен еврејски текст на Стариот Завет. Овде гледаме како Светиот Дух го благословил преводот на Септуагинтата, штом апостол Павле го цитира и штом тоа е запишено во посланието до римјаните, иеко тој превод драстично се разликува од еврејскиот оригинал. Зошто ја благословил? Зошто сепак е благословено? Тоа што мнозине би рекле и евреите велат, тоа е погрешно преведено. Затоа што тезата што апостол Павле ја застапува е точна. Спасението на Израел на крајот од времето. Тоа е нешто што нему му било откриено. Нешто што Светиот Дух му го открива нему, апостолот. Апостол Павле не е некој протестант што седи и чита Стар Завет за да открие што ќе се случи во последното време. Туку тој е апостол кому самиот Господ му откривал многу работи и со тоа му го откривал, значи Светиот Дух го водел во толкувањето на Библијата, на многу библиски текстови, кои што фарисеите и рабините погрешно ги толкувале. И тој знае што ќе се случи во последното време, затоа што Господ тоа му го открил. Апостол Павле не морал да цитира Исаија за да го подкрепи тоа што го тврди. Но тоа што го тврди, Дали може да се подкрепи со некој друг библиски текст, што мислите, од Стариот Завет? Тоа што го тврди апостол Павле. Дали може да се подкрепи со друг библиски текст од Стариот Завет? Овој пат таков, кој што е во согласност со изворниот еврејски јазик. Се секевате на пророштото во Осија. Осија трета глава, четврти и пети стих. Наместо Исаија 59.20, во Римјаните 11 глава апостолот можел да го цитира Осија и да си ја подкрепи истата теза. Осија трета глава, четврти и пети стих. Што читаме тука? Зашто синовите Израелови ќе останат долго време без цар, без кнез и без жртви, без жртвеник, без ефот и без јавување, односно без Божи објави, пророќства и така натаму. На кој време се однесуваат овие зборови? Кога синовите Израелови долго време ќе бидат без цар, без кнез, Може да речеме дека се однесува во времето на Вавилонското робство, кое што настапило после Осија, после Исаија, во времето на Еремија и Езекил. Меѓутоа, тука се вели дека долго време ќе бидат без жртвеник, без жртви, без ефот. И потоа што вели? потоа синовите Израелови ќе се повратат и ќе го побараат Господа својот Бог и Давид својот цар, ќе се чудат или ќе се восхитат пред Господа за неговата благост, кога? Во последните дни. Денеска живеат ли израелците без цар? Живеат. Без жртви живеат ли? Живеат. Без жртвеник живеат ли? живеат. Без Христа сели се. Видите, апостол Павле може да го цитира Осија, каде што нема разлика, веројатно, во Септуагинтата од изворниот еврејски текст. Па сепак го цитирал Исаија, ја цитирал Септуагинтата. Значи, дори и тогаш кога библискиот превод се разликува од изворниот текст, Светиот Дух може да благослови, да го благослови преводот. Како да е преводот Библијата. Преводот е Библијата. Од овде може да заклучиме дека проучувањето на Библијата е нешто многу вредно и скапоцено за нас денес. Дури и ако не ги познаваме изворните јазици, ако не ги познаваме изворните ракописи, ако не познаваме други преводи, дори да имаме една единствена Библија, еден единствен превод кој што ни е посебно мил, драг или на кој што сме се навикнале, тоа е Светото Писмо, тоа е Божијата реч, која што Господ сака да ја проучуваме денес, да ја отвараме и да ја читаме секој ден, затоа што секој ден Господ сака да ни зборува. Ние може да ему да му зборуваме само во молитва, но како тој нам ќе ни зборува, ако не сме пророци, ако не сме привилегирани да примаме визии и посебни откровенија од негова страна. Како тој нам може да ни зборува? Да не се надеваме на нашите соништа, Господ не изборува преку својата реч, преку светото писмо. Нека му е фала и слава вечно. Амин.